Kullu man alaiha fan, kila kilioko juu yake kitatoweka. Wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, na atabakia mwenyewe Mola wako mlezi mwenye utukufu na ukarimu. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Yasaluhu man fis samawati wal ard Kulla yawmin huwa fi sha'n Vinamomba yeye vilivyomo katika mbingu na ardhi kila siku yeye yumo katika mambo Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Sanafrughu lakum ayyuha thaqalan, tutakuhisabuni enyi makundi mawili. Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Ya ma'shara al-jinni wal insi الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Enyi makundi ya majini na watu mkiweza kupenya kwenye mbingu na ardhi basi penyeni amtapenya ila kwa kupewa madaraka. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Yursalu alaykuma shuwadhun min nari wa nuhasun fala tantasiran mtapelekewa muwako wa moto na shaba wala hamtashinda fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha fa idhan shaqqatis samaa fakanat wardatan kaddihan itakapopasuka mbingu ikawa nyekundu kama mafuta. Fabi ay ala rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fayawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jaa Siku hiyo hataulizwa dhambi zake mtu wala jini. Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Yu'rafu almujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam watajulikana wakosefu kwa alama zao basi watashikwa kwa nywele zao za utosini na kwa miguu. Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Hadhihi jahannamu allati yukadhibu biha almujrimun يطوفون بينها وبين حميم آن hii ndiyo jahannam ambayo wakosefu wakiikanusha watakuwa wakizunguka baina ya hiyo na maji ya moto yanayochemka فبأي آلاء ربكما تكذبان basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kila kilioko juu ya ardhi kitaondoka na atabakia Mwenyezi Mungu tu mwenye utukufu na kuneemesha. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Wote waliomo mbinguni na waliomo katika ardhi wanamuomba haja zao Mwenyezi Mungu kila wakati yeye yumo katika jambo, hutukuza na huangusha, hutoa na hunyima. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Tutakushughulikieni kwa kukusudia kukuhesabieni enyi majini na watu siku ya kiyama. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? enyi makundi ya majini na watu, ikiwa mnaweza kutoka pembezoni mwa mbingu na ardhi kwa kukimbia, basi haya tokeni, lakini hamwezi kutoka ila kwa nguvu na kahari, na hayo hamna uwezo nayo. Mpaka sasa imethibitika kuwa inahitaji juhudi kubwa mno na nguvu hata kuweza kutokana na mvuto wa ardhi kwa kuendea huko nje ya anga na mvuto na upatikana baadhi ya kufuzu kulika uanga ni kwa muda mchache sana kwa kulinganisha na ukubwa wa ulimwengu. Ndiyo imetumiwa juhudi kubwa ya wataalamu wa sayansi katika sehemu mbalimbali za uhandisi na hisabu na ufundi na elimu za jiolojia mbali na chungu ya mali yaliyotumiwa na bado ya ngali yanatumiwa kwa jambo hilo. Na hayo yanaonyesha kwa dalili ya kukuta kuwa kuweza kuingilia maridhawa katika mbingu na ardhi ambayo yanafika mamilioni ya miaka ya mwangaza ni muhali kwa watu na majini. Basi neema ipi katika neema za mwana wenu mlezi mnayoikataa? Mtamiminiwa ndimi za moto na shaba iliyoyeyushwa, basi hamtaweza kujilinda na adhabu hiyo. Shaba inakubaliwa kuwa ni katika madeni za mwanzo kujulikana na binadamu tangu zama za zamani. Na inasifika kuwa daraja yake ya kuyayuka iko juu sana, kiasi ya daraja 1183 za centigrade. Basi ikimiminwa madeni hiyo iliyoyayuka juu ya mwili wa mtu, ndiyo inafananishwa na adhabu iliyokuu na uchungu mkali. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Siku itakupasuka mbingu ikawa nyekundu iliyotibuka kama mafuta yanayoungua basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Basi siku itakopasuka mbingu, siku hiyo haulizwi mtu wala jini dhambi zake. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Wakosefu miongoni mwa watu na majini watajulikana kwa alama za kuwatambulisha. Basi watakamatwa, washikwe kwa nywele za utosi na kwa miguu watumbukizwe katika jahannamu. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Wataambiwa kwa kuwashitua. Hii ndiyo jahannamu waliokuwa wakikadhibisha wakosefu miongoni mwenu. Watakuwa wakizunguka baina ya moto na maji ya ukomo kuchemka. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa?